Enbata astekaria izan da beti eh, gogoeta eta ez gune bat, hemen erreferentzia bezala eh, ezagutua izan dena eh, iparaldean, hotxe mengo hainbat eragilek erabildu dutena, herriera ikuntzaren buruz hainbat gogoeta emaiten zituena, jendartean ere alternatibatzu eta olako gogoetak ere pasarazten dituena, historikoki, eta Manu Robles giz Fundazioak hemen 2000 eh, eta eh, bostetik geroz jogatzen ditu bihar loiek. Eh, gogo eta eta Euskal Herria erri bat eraikitzeko zetrezna egin behar den, hainbat itzaldietan antoratzen hori buruz eta behar denboran ere jendarte uh, berri, proiektu berri bat ere garatzeko nola egiten alen. hortan dira uh, hasi uh, etik geroztik uh, jogatzeko parte bat, parte komunikatiboa elgarrekin arlo hortan. Jende eh, parte hartuko du zailaren hogeiko egun eh, hortan. Eh, helburua zer da egun horrekin iragana aztertzea, baina gero ora begira joan nahi duzu ere. Bai, beti ikasten da, eh, mende erdi bateko ibilbidea fen, atzo zen, egeran hori guzia, eta gaur egun anit gauza ere uh, baliagarriak dira atzo ikasi direnetarik. Eta orduan, da biltzerat, uh, moldu bere, molde berezi batetan, garaieko aktoreekin, garaieko dokumentoak eta ikertu dituztenekin, garaiek koprensa harakatu dutenekin eh, zer erabaki hartua ziren, nola hartua ziren erabakiak abertzale mundua aitzen arazteko, ze ondorio zuten eh, ingurumenan, eh, garaiko edabideetan, eta azken finan hortaz indartu ikusteko ze lortu den, gauza batzu garaian irautza hilak ziren gau egun uh, sartuak dira, eta hori esker, bai, ondoko eta petan ere ze behar den indartu eta baliatu piskatolako uh, parada izanen da egun batean, egun labur batean, azken finan, labutan bukatzen baita, uh, egiterat ber, mendei erdi baten ibilbidearen laburpen bat. Behoitamak eh, urtez, uke januzu motza da, baina behoitamak urtez eh, gauzainitz eh, aldatu da izan munduan eta Euskal Egean ere. Enbatak jakindu aldaketa hoiei adaptatzen? Ebe hor, eh, gertatzen da, uh, eh, enbata eh, beti izan da, hainbat uh, bai, mugimendua izan da, hainbat militantek eraman dutena, gero uh, bilakatu da beraz uh, edabide bat, eta hortan kronikalariek parte hartzen dute, eta lotua dira, justuki, hainbat sare militantetan, hainbat egoeretan, sare militante horiek erantzuten dute gaur egungo jendarteari, eta beti da, gogoeta gune bat, uh, gaur egungo egorei, egoerei egokitua dena, zenta sare horren uh, isla da baita uh, enbata izan dadin bai uh, papere bertsonean um, uh, eh, da hilabetekaria edo webguneko web astekari bertsonean. Eguna bizatetan izanen da, goizean uh, Euskaraz atxaldean uh, frantzesez, ikusiko da ere noizbait uh, enbatan hizkuntzaren banaketa horrekatu hori? Bai, hor, eh, justuki, da, uh, enbatak, eh, bon, betiko historioa izan da hor, molde uh, paperezko bertso ertsian mugak baziren, eta orduan publiko zabalari mintzatu, eta zeizkuntza erabili, eta ze horreka atseman, eta beti entzatu zen laurden batena presentzia egitera, uh, Euskaran zentzat, jendartaren emanez, eta publiko berri bati uh, pasatzeko mezua, gaur egun uh, ari da ere, kronikararitza alde bat indartzen, Euskaraz gehiago idazten duena, webgunean ere sartzen direra hainbat eh, elementu lotua direna enbataren gogoedari eta denak eh, euskaratik eh, joaiten direnak eta bai badira maila hortan bai aurrerapen batzu eta bai, bai bodomdate bat ere uh, nola egan euskararen zabaleran den oztopo tekniko batzu, eh, bat tokia paperan eta loka batzu, gainditzera joztuki tresna batzu hartuz eta uh, entxatuz uh, euskararen tokia.